Qur'ani kuna faida mbili kwa yule mwenye kuifuata itakuwa na yenye kumuongoza katika njia ya haki na mwenye kuisoma mara kwa mara siku ya kiyama itakuwa ni yenye kumtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na yeyote ambaye kwamba atafungamanisha maisha yake na kushika njia ambayo kama Qur'ani ili tukujia nayo basi vile vile itakuwa ni sababu yeye kupata furaha ya moyo katika maisha hii ya dunia na vile vile kuta, kupata amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya akhira na vile vile Qur'ani itakuwa ni sababu ya watu kupanda katika daraja ya juu na kuwa katika janna ya juu zaidi kwa kadri ya mtu atakavyoisoma huku duniani hiyo Qur'ani kwa hiyo kila mmoja wetu ajifanyie bidii na ajitengee muda japo kwa siku aweze kuisoma hiyo Qur'ani kwa sababu itakuwa ni yenye kumpeleka mtu katika janna ya juu zaidi katika siku ya kiyama na Qur'ani ni mwongozo katika kila jambo ya ambayo kwamba mwanadamu anataka kulifuata arudi kwenye Qur'ani atapata itakuwa na yenye kumuongoza katika njia ambayo kwamba ni nzuri zaidi katika kila jambo lake akiwa anataka kupata thawabu na kuwa katika haki basi arudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa na yenye kumuongoza katika njia hiyo anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Isra inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa ويبشر المؤمنين الذين يعملون salihat anna lahum ajran kabira anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakika hii kitabu yani Qur'ani ambaye tulimteremshia mja wetu Muhammad sala salam zimfikie hicho kitabu ni uongozi kwa watu inawaelekeza katika njia ambayo kwamba ni bora zaidi ya kufuatwa na hii kitabu inawabashiria inawapa bishara njema wale ambao wanafanya matendo mazuri wale ambao wanafanya walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wakajiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza watapata jaza gani inawabashiria kitu gani bi anna lahum ajran kabira inawabashiria bi anna lahum thawaban adhima inawabashiria kwamba watapata malipo makubwa sana mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani tumesema miongoni mwa fawaid ambazo ataipata mja wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni shafaa Qur'ani itakuwa yenye kumtetea na kumfanyia utetezi yule ambaye kwamba alikuwa anaisoma anatueleza alayhi salatu wassalam اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه عليه الصلاة والسلام anatuhimiza kwa kutujulisha kwamba msome Qur'ani kwa wingi hakika bila shaka mwenye kusoma Qur'ani kwa wingi huku duniani siku ya kiyama Qur'ani itakuja kumtetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itatetea watu wenye kuisoma kwa hiyo katika hadithi hii tunapata vile vile faida kwamba kunao watu wa Qur'an kunao watu wa Qur'ani waliokuwa wakipata nafasi kidogo katika umri yao katika siku yao walikuwa wanasoma Qur'ani basi watu kama hao Qur'ani inawaita kuwa ni watu wake itakuja kuwatetea itakuja kuwatetea siku ya kiyama na kuna hadithi nyingine anatueleza alayhi salatu wasalam ahlul Qur'an watu wa Qur'ani ni watu gani hum ahlullahi wa khasatuhu hao ndio watu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni watu special kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mimi na wewe tunataka tuwe special kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunataka tuwe watu wa Allah subhanahu wa ta'ala basi tufungamanishe maisha yetu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa ahlul Qur'an na Qur'ani itakuja kututetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile alayhi salatu wasalam anatupatia nasaha na kutuhimiza zaidi akitueleza iqra'u az zahrawayn iqra'u az zahrawayn musoma zahrawayn wakasema ni suratul baqara na sura al-imran muisome kwa wingi kwa sababu fa innahuma ta'tiyan yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan kwa sababu wenye kuisoma hiyo suratul baqara na sura al imran mara kwa mara siku ya kiyama hizo sura mbili zitakuja hizo sura mbili zitakuja siku ya kiyama kwa ajili ya kumtetea huyo kwa ajili ya kukua hujja naam kwa huyo ambaye kwamba alikuwa anazisoma kwa hiyo itakuja kama uh, uh, sahab itakuja kama mawingu kwa ajili ya kumtetea huyu ambaye kwamba alikuwa anazisoma mara kwa mara na katika hadithi inasema yeyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kusoma sura hizi mbili ama suratul baqara basi atakuwa na baraka na yote ambaye kwamba atajitenga na sura hiyo atakuwa na hasara hadith rawahu muslim na katika fadhail za Qur'ani ni kuwa kila mwenye kusoma Qur'ani atakuwa anapata hasana kwa kila harf atakuwa anapata hisabu ya tendo moja kwa kila harfu ambayo kwamba atakutana nayo ndani ya Qur'an qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi hasana walhasanatu bi'ashri amthaliha rasul alayhi salatu wasalam anatueleza ubora na fadhila kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kusoma Qur'ani anasema yoyote ambaye kwamba atasoma herufi moja kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala basi afahamu atapata mema na mema moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumi kisha rasul alayhi salatu wasalam akasema la aqul alif lam mim harfun si maanishi alif lam mim ni harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun lakini inamaanisha alif ni herufi moja na lam ni herufi moja na mim ni herufi moja kwa hiyo yoyote ambaye kwamba atasoma alif la mim atakuwa ameshapata thawabu ama mema 30 kwa hiyo kunayo njia ambayo Muislamu anaweza kupata mema ambayo kwamba haitakuwa na hesabu katika hesabu ya mwanadamu ukiwa ni mwenye kufungamanisha maisha yako na kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kila siku ukipata fursa japo juzu nusu japo juzu mzima ukiweza zaidi japo juzu mbili na nusu ama tatu basi itakuwa ni sababu ya wewe kujichumia thawabu nyingi sana katika kila siku yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaikuta Naam vile vile fadhila nyingine kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kusoma Qur'ani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa itakuwa ni sababu ya kupanda katika qimma ya juu atakuwa ni mwenye kuneemeshwa neema sampuli tofauti tofauti siku ya kiyama anasema ana Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارق وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آية عند آخر آية تقرأ بها tunaelezwa kupitia hadithi aliyoisimulia Abdullah ibn Amri radhiya Allah subhanahu wa ta'ala ziwafikie pamoja na mzazi wake kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alisema yuqal ataambiwa ataambiwa nani ataambiwa sahibu alquran yule ambaye kwamba alikuwa anasuhubiana na Qur'ani huku duniani alikuwa akisoma Qur'ani katika maisha yake mara kwa mara kila akipata fursa ataambiwa kitu gani iqra soma wartaq kila utakapokuwa unasoma utakuwa unapandishwa daraja ya juu waratil kama kunta turatil fi dunya na usome vizuri namna ulivyokuwa unasoma huko duniani fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha hakika bila shaka sehemu ambayo kwamba itakuwa ndio mashukio yako itakuwa ni sehemu ya aya ya mwisho ambayo kwamba utakuwa umefikia wewe kwa hiyo tujizoeshe kusoma Qur'ani na tukisoma Qur'ani tuisome kwa uzuri zaidi ili kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba wataelezwa wataambiwa wasome na kila atakapokuwa anasoma huyo atakuwa anapanda na mwisho wake itakuwa ni katika ile aya ya mwisho ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kuisoma na alayhi salatu wassalam akatueleza ukweli kabisa jambo ambalo kwamba halina shaka ndani yake na imeshuhudiwa katika sehemu tofauti tofauti anasema alayhi salatu wassalam fadhila ya mtu kujiweka na Qur'ani na kuifuata na kuifuata njia ambayo kwamba Qur'ani inatuelekeza anasema alayhi salatu wassalam inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin hadithi ni sahih rawahu muslim anasema alayhi salatu wasalam hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua watu kupitia hii kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wengi walikuwa chini wengi wako na umri ndogo wengi wametoka katika familia ambazo kwamba hazijiwezi kabisa lakini kupitia hii kitabu Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua na mbele ya wengine akawanyanyua mbele ya wengine kupitia hii kitabu kuna wengi ambayo kwamba ilitokea zama za masahaba radhiallahu an ridwanullahi alaihim ajma'in alikuwa kijana mdogo sana lakini yeye ndo alikadimishwa kuweza kusalisha wale masahaba wengine kwa sababu alikuwa ni aqra'uhum likitabillah alikuwa ndiyo mjuzi wao katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala watu na miaka zao waliweza kubaki nyuma na kusalia katika safu za, za nyuma lakini kijana mdogo kama yule akapishwa kwa hiyo hii inamaanisha katika kitabu hicho, endapo mtu atakuwa ni mwenye kujifungamanisha nayo maisha yake, itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumnyanyua na mbele ya wengine, na vile vile kupitia hii kitabu wengine wakashushwa, kupitia hii kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wengine wakashushwa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie miongoni mwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua kupitia hii kitabu. Allah enyi ee, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala je tunafahamu ni nani ambaye kwamba ni mbora katika umma huu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni nani mbora katika huu umma wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam je ni mwenye mali nyingi ndiyo mbora je ni mwenye cheo kubwa ndiyo mbora katika huu umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam je ni wale ambao kwamba wana nguvu tusikie hadithi ya Rasul alayhi salatu wasalam ambaye kwamba imepokewa na Bukhari an Uthman radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه mbora aliyetajwa katika hadithi hii ya Rasul alayhi salatu wasalam kupitia hadithi iliyosimuliwa na Uthman radhiyallahu an kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema mbora wenu ni yule ambaye kwamba amejifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yani Qur'an wa kisha akawa na mwenye kuwafunza wenzake hii ndiyo ubora uliokuwa kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatueleza kinagaubaga mbora miongoni mwenu nyinyi ni yule ambaye kwamba taallama alquran amejifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala akafahamu kuisoma kwa njia ya uzuri zaidi alivyofunza rasul alayhi salatu wassalam masahaba zake kisha akawa ni mwenye kuwafunza na wenzake wakaweza kuisoma kwa uzuri zaidi huyo ndiyo mbora zaidi kwa hiyo mimi na wewe tunasubiri nini ili tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba ni wabora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wabora ambao kwamba rasul alayhi salatu wasalam aliwasifia tufanye bidii tufanye halahala tuweze kujifunza Qur'ani tuweze kuijua kwa uzuri zaidi ili tuweze kuwafunza na wenzetu tuwe miongoni mwa wale ambao kama rasul alayhi salatu wasalam anasema kwamba hao ndio wabora katika huu umma hao ndio wabora zaidi katika umma huu umba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba alituchagua miongoni mwa waislamu na akajalia kitabu chake kuwa ndiyo mwongozo kwetu sisi na tumeeleza yoyote ambaye kwamba atashikamana na kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya yeye kuona haki itakuwa ni sababu yeye kupata shafaa utetezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama na hadithi tuliyomalizia tumesema kwamba mbora wenu Rasul alayhi salatu wasalam alivyosema ni yule ambaye kwamba atajifunza Qur'ani na vile vile atawafunza wenzake leo hii Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia neema ya watoto katika nyumba zetu neema ya watoto katika nyumba zetu watoto hawa je tunataka wawe miongoni mwa bora wabora katika umma hii ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi ni jukumu letu sisi kama wazazi kuhakikisha kwamba watoto hawa kitu ya kwanza kabisa wanafahamu katika umri yao katika maisha yao ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio imekusanya vitu vyote ambavyo kwamba itaweza kumwelekeza na kumkataza yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza kwa hiyo tuko na watoto ni masulia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa tuweze kujitahidi kuhakikisha kwamba watoto hao wanajifunza Qur'ani kwa uzuri zaidi kisha baadaye waje wafunze na wenzao ili wawe miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa ni wabora katika umma huu wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam vile vile fadhila nyingine ya yule ambaye kwamba atakuwa anafungamanisha maisha yake na Qur'ani tunaelezwa umma ya Kiislamu endapo itashikamanisha maisha yao ama itafungamanisha maisha yao na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala basi itakuwa mbali zaidi na upotevu itakuwa mbali zaidi na kupinda umma ambayo kwamba itakuwa ni yenye kufungamanisha maisha yao na kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala wakaisoma na vile vile wakawa ni wenye kushikamana nayo na vile vile wakawa ni wenye kutenda yale ambayo kwamba Qur'ani inawaelekeza basi wao watakuwa mbali zaidi na upotevu maadamu watakuwa ni wenye kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wakashikamana nayo vile vile wakawa ni wenye kufanya yale ambayo kwamba Qur'ani inawaelekeza kuifanya basi watakuwa mbali zaidi na upotevu ndiyo ikapokea hadith na Imam Muslim kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allah Rasul alayhi salatu wasalam anatueleza hakika bila ya shaka nimewaachieni nyinyi kile ambacho kwamba endapo mtashikamana nayo hamutakuja kupotea baada yake mkishikamana nacho hamtakuja kupotea baada ya kushikamana nacho ni kitu gani alayhi salatu wasalam akasema ni kitabu Allah ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo rasul alayhi salatu wasalam anatuonyesha njia ambayo kwamba ni sahihi tukishikamana nayo hatutakuwa na wenye kupotea hatutakuwa ni wenye kuchanganyikiwa bali tutakuwa ni wenye kupata njia ambayo kwamba ni njia sahihi tushikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuweze kufanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie endapo tutakuwa na shaka katika jambo lolote lile basi turudi kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka hatutakuwa na wenye kupotea huku duniani mpaka kesho akhira tamalizia aya hii tukimalizia tuki anasema Allah subhanahu wa ta'ala waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yauma alqiyamati a'ma anasema Allah subhanahu wa ta'ala yoyote ambaye kwamba ataipa mgongo ataipa mgongo utajo wangu yani Qur'an fa inna lahu ma'ishatan danka hakika bila ya shaka ataishi maisha ya dhiki huku duniani wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa yeye ni kipofu hatari hatari sana yote ambaye kwamba ataipatia nyongo ataipatia mgongo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala anaambiwa kitabu cha Allah inasema hivi yeye anasema lakini Allah ataelewa tu anaambiwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala inaelekeza vipi anasema kwamba Allah ataelewa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 منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة